Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Allah Rasulullah Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam Emma Ba'd Iz komentara Umdatul Ahkam došli smo do poglavlja Babu Sifet i Salati Nebi sallallahu alaihi wa sallam poglavlje o karakteristici ili opisu namaza vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam. Odnosno, u poglavlju se govori o hadisma u kojima je opisano e, detaljno kako je kako je obavljao namaz poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Znači, mimo ono što, što kažemo šta su šartovi, šta su ruknovi i tako dalje. Otpada, e, znači, sve ulazi u to. Znači, e, hadisu u kojima je u dužim tekstovima opisano da ga neko da saba kao da je bio sa njim, pratio, gledao ga piše kako on klanja na koji način. Od pokreta, učenja i tome slično. Naravno, ovo pogledat ću osnovno vraća na, na, na hadis vjerodostaja, u kojem kaže poslanica na zavu, sam bol kemare i tu molim sabli, manjajte kao što ste vidjeli mene da klanjate. Iz kojeg se po vanjskom značenju hadisa razumije naredba klanjanja onako kako je on klanjao. A spomenut ćemo poslije toga, znači jedno veliko razilaženje učenjacima oko toga, da li ovaj hadis, da li ovaj hadis može biti, da li može biti dokaz, argument da sve kako opisano da je klanje poslanica da je vađiv od dijela, od radnji i, dijel, i riječi, ili se drugačije tumači shodno razilaženju znači, skupna učenjaka na osnovu ovog hadisa kaže sve što je prenosjeno opisano kako je klanjao ukazuje, jer u hadisu rekao klanjati kako se mene vidio da klanjam, a nama opisan kako je klanjao što znači da ne važi tako klanjati od tih radnjih detalja. Dok drugova skupna učenjaka kaže da, da ovim riječima se u stvari uh, može dokazivati propisanost takvog načina klanjanja. Nešto od tih radnjih je mustehab, nešto je vađib i Allah zna najbolje znači ovo drugo, drugo tumačenje je bliže ispravno u protivno, znači ispala bi sve što se radi, sve kao što je kao opisano da radi, poslali sam da je to vađib. Odnosno, šta, šta je razlika među vađibom stehab? Vađib ako izostaviš namir, imaš grijeh. Da razlika mu stehab, ako izostaviš, imaš grijeh. Stop. E, počinjimo sa prvim hadisom, a to je hadis Atasiju Gosebun, 79. hadis po redu, a Nabi Hurirete radijallahu anhu, Kale, od Ebu Hariri radi Allah je rekao, kan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, iba kebbera fi salati sekete kunejheten kable en jahra. Kaže Allah u poslanih sallallahu alaihi wa sallam, kada bi izgovori Allahu ekber, početni tekbir, namazu, sekete ušutio bi, kaže, kraće vrijeme, kunejheten kraće vrijeme qable en yaqra prije nego što bi učio Ovdje prvenstvo na, misli se prije što bi učio na glas, znači, pa ti. Rakultu ja, Rasul Allah, jebi enteve umi, da pa sam ja rekao, o Allahu poslaniće. bi ebi enteve umi, ovo je poznata, poznata rič koju su govorili određeni ashabi kada, kada se obraćaju <clears throat> poslaniku sallallahu alaihi sallam, stvari e, to znači da, da to su riječi sa kojima se izražava izražava poštovanje i davanje prednosti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u odnosu na na na oca i na majku je bien ka umi ti si meni prači ti si meni preči i ja bi se žrtvovao više za tebe nego za oca i majku u tom kontekstu to znači <clears throat> Erejte, erej, pardon, erejtu sukuteke, da ine tekbiru da pirajeti, ma te kuhu. Kaže, uh, vidio sam, kaže, uh, tvoju šutnju između tekbira i pirajeta i učenja, ma te kuhu, šta, si, šta govoriš, šta učiš, šta učiš između to, uh, toj šutnji koju oni, koju uh, govore, znači nije čuo šta učio. Pa je onda poslanik sam sam izgovorio uh, riječ, odnosno dovolj, spomenuo dovu, tako da ono dovu ili istif, e, do, dua u istiftah, dova koja se uči na početku, znači e, ovaj, prije, prije učenja fatihe, ono što kod nas poznate subhan, kome se subhan, znači i spomeni tu dovu, znači, a mi naravno obrađujemo hadise koji su mi tefeku na lijevi. Kaže, kale, afuru, kaže, e, ja kažem, učim, znači, Allahu me ba'aj, bejni, bejni, hrda, ja, Allahu moj, udalji, napravi razan između mene i mojih grijeha. Kema ba'at tebe ina mešike u magre. Kao što si napravio udaljenost između istoka i zapada. Allahume neqini min hatajaje. Allahu moj očisti me od mojih grijeha. Kema ju neqa taubul abidu min denes. Kao što se čisti bijeli e, bila odjeća, bijeli taub, bila košulja od nečistoće prljavštinu. Allahumma psilni min hata jaja bil maju wa thalji wal baradi. Allahumma moj, operi me, operi me, očisti me od mojih grijeha sa vodom, thalđom, snijegom i beredom, a to su komadima snijega leda. Znači, to je tek sa <clears throat> Hadis govori o tome da, da je Ebu Hureyre radijallahu anhu primijetio a to je prenesenje od druge sahaba, da bi poslanik sallallahu alaihi wa sallam između tekbira, početnog tekbira Allahu Ekber i učenja Fatihe na glas, <clears throat> da bi određeno vrijeme ušutio. Prije jednog što počeo da uči Fatihu, znači. Pa je htio da, da, da sazna šta je to poslanik sallallahu alaihi wa sallam učio u tom u to, u to vrijeme, to, to kratko vrijeme koje proučio. I da nam spomenuo ove, ove poznate riječe, uf, dike, ja rasulala, bi obi unuti, bi obi umni i tako dalje, što smo već spomenuli što to znači. E, uglavnom pa je spomenuo tu dovu. Inače ova dova znači, ova dova je jedna od naj, najbolji, najvjerozostavnijih dova koje bi, koje bi znači, mi trebali da učimo. Pri, o, ove, umjesto, umjesto sub, subhanek ili sa subhanek. Vidjet ćemo to poslije, znači šta se rekli učenjaci. Znači. Uglavnom, znači, ova, ovaj hadis ukazuje na to da je mu stehab učiti tu takzvanu do, duanu listiftah u namazu, znači dova, dova koja se uči na početku, na, u početnom dijelu kir, kijama. <clears throat> Da je njeno mjesto učenja, dru, drugi propis, da je njeno mjesto učenja, znači nakon tekbira između učenja fatihe na prvom rekatu. I ona se ne uči na ostalim rekatima, svijedno na trećim kad se ustane sa, sa prvog tešehuda ili bilo kojim drugom. Znači, njeno mjesto je samo na početku, na prvom rekatu. <clears throat> ona se uči u sebi, svijedno bio namaz džehrije ili serije, znači bio namaz koje, u kojem se uči, imam uči na glas ili uči u sebi. Ova dova se uči u sebi od strane i mama i, i oni koji tanje za imamo. <clears throat> Također, uh, kaže hadis ukazuje na to da ova dova ne treba biti previše duga da neko ne uči da uči ili da uči pa što ima predsjedno nekoliko ti dova pa da on sva redno uči dova pa da uči pet minuta nikad početati pa ili da uči znači nije nije to sunete da tako postupa da dovodi neko nedomicu ljude šta je ili da poravi da klanja ili tako dalje nego da bude kratko jer ova dova u svim galna kad se naučio znači ona uopšte nije duga znači koji reče malo duplo više nego recimo su kalike, ali nije duga. <clears throat> Ali također ukazuje na, na, na to koliko se ashabi pratili e, pratili znači pokrijete stanje način klanjanja poslanika sallallahu alejhi ve sellem naravno sa svim da ga slijedi u tome u hadisu došla zanimljiva stvar a to je malo malo neobična stvar i o tome su učenjaci govorili ovaj, kada znači tekst odnosno dove u tekstu ove dove je došla za njime za njime sam spomenuta to je brisanje grijeha i udalja znači doviš Allahu da ti obriše grijeh i doviš Allahu da te da, da te udalji od grijeha a onda e, čiše je ti grijeha da bude sa vodom, snijegom i, i ledom. I sad posebno dobro, ovaj, u osnovi mi znamo kad se čisti neka nečistoća, čisti sa vrućom vodom osnovi, kad mi hoćemo nešto očistiti, slučamo da sladom vodom ne možeš baš očistiti. Sladom vodom, kad hoćeš nešto oprat neku masnoću, nema šansi da operiš, nego slučom vodom ne možeš. Uz detergent i tome slično. Znači, osnova je da se nečistoća e, uglavnom bolje briše i, i otklanja i pere sa vrući, sa vrućom vodom. Kako onda razumijete što će u hadisu proći sa hladom? Uglavnom odgovor je na to, a, kao što su neki učinjaci o tome govorili, naglasili, a to je, kaže, o tome govori Ibn Qaim i prenosi to od šehe Islama Ibn Temije. Kaže, li do nubi hararetu, grijesi imaju svoju toplotu vrućinu. Grijesi grivu, imaju svoju toplotu. Kaže, fena sebe te kune madetu muzile li hadil barda i kaže, odgovara da bi se otonila ta toplota, vrućina grijeha, sa nečim što je hladno kako bi se ugasla njihova toplota. I zbog toga kaže tako došlo u hadisu. Da, da se tako dovi. <clears throat> Da se vrući grijesi, prišu i gase sa hladnim snijegom i vodom. Mm-hmm. <clears throat> inače, vezano, znači, ovo je jedna od tih dova, došlo je u drugim hadisma vjerodostojnim, također mu tefe kona i veđehtu, veći je dilovi tatara sema vati od arda, i duža dova, duža dova dosta. I ona i nju je mu stehab učiti. Nim, nim, tefe kona, ja mislim da muslim je bilježi, mislim, su ono sa Agivu. Uh, e, nije bitno glavno, glavno ona je vjerodostana dova. I druga je ona što nama poznata, a to je Subhanak Allah umove bihamdike u tebare kada smo tala džedu, eh, koja inače prihvatio ima Mahmedi eh, i drugi, većina učenjaka su prihvatili da je, da je najbolje učiti dovu Subhanak koju mi zovemo, pa po tome znamo. A zanimljiva je stvar da što se tiče Subhanake, da ona nije došla u vjerodostanu hadisu ispravno da su Subhanak u stvari, da su to riječi od Omera radi ono koji prenosi. Ali su uopće privačene i privačene, ovaj, iako je on izgovorio kao dovo, nek se prenosi, znači imam kuf, nije marfu, znači kao riječ od shaba, ali se uzima da je čuo poslanika sa lalahu, da ima hukumorar, ima je propis kao da je čuo poslanika sa lalahu, ali i A što se tiče tih različitih dova, recimo ovo sada i tri dova što smo spomenuli. Osoba nauči sve tri dove, mnogi učenjaci kažu da je ispravnije bolje da se osoba ne veže samo za jednu dovu. Znači to je manji, e, e, manji učenjaka na tom stavu. Kažu najbolje je naučiti sve ove dove i drugim mjestima, ne samo ovde. Sve dove koje su prenesene na određeno mjesto da su učene od poslanika sa vlalancenem i s vremena na vrijeme mijenjati ih. Sad učiš ovu jedno vrijeme, sad učiš onu i tako dalje. Jer time, kaže, udržavaš i pamtiš e, čitav sunet. Sve što je došlo do redusno po tom pitanju. Za razliku da se veziš samo za jedno, mada nema smjetnje ovdje gorma, znači kad se čovjek vezao samo za jedno, da samo nije uči, da druge ni ne zna, ne nauči, nema smjetnje. Na kraju krajeva uopšte su učenje, jer mu steha, kad čovjek ne nikako učio, nema, nema u tome grija, nije greša. <clears throat> Dobro. Andalusam, Andalusam, Andalusam Andalusam